Eta Euskal Herriko Unibertsitate Herrikoiak, edo kasik baigorrikoak erretenan ginuke aldi batzu antolatzen ditu gaur eta bihar. Udauntan eta ondoko hilabeteetan hainbat itzorduren antolatzailea da taldea, baina aldiuntan hizkuntza menderatzaile eta gutituen arteko harremanaz proposatzen dute gogo etaldia. Antilletan bizi paretak erortzean ekitaldiaz mintzatzeko gurekin katisa dolare egunon. Egunon. Uh, Unibertsitate erikoiak usu, ege erran kampuko gaiak ditu joratzen, e urte guziantzeak baitiran ekitaliak edo antolatzen baitituzte ekitaliak. Hor, ba egia da, euskal problematika bat eruntz jotzen uh, dutela? Nola zori, Katisha? Ba, jordan egia da... Uh... Unibertsitate errikoiaren arduradunek e, badutela ezagun eh, sare zabala, eh, filosofoak, adituak eh, ezagutzen dituzte bereziki Paris inguruan, Le Periferik parle kolektibuari esker, eta dinarazi dituzte ere bai azken urte hauetan filmegile ahotzak, greziarrak, eta hainbat jende biziki interesgarri, baina nigia da, zela Bait ezpada loturarik eh, egin eh, eskoale goerarekin edo eskuararekin eta hori eh, nola baita antolatzailean frustrazioa izan ziteken, zeren ara, udauntan erabaki dute hartzia gai bat lotzena lituzkenak bai kanpoko adituak eta bai hemengoak eta orduan zonbait galdegin daukute zubia egitea. E, eta oranun nun e, hautatua izan den Eduard Glissant eta Patrick Chamoazo idazle Martinikaren e, testu bat, dola zomeit e, idatzi zutena, paretak erortzean, identitate nazionala legez kanpo, hola deitzen da testua, eta idatzi zuten testu hori Nikola Sarkozik nahi izan dualaik sortu immigrazio, integrazio eta identitate nazionalaren ministeritza, eta testu testu horrek eh, aktualitatea baitu, gaur egun, eta oi hartzuna izan bai lezake eskoalegian ere bai, ara, autatua izan da testo hori eskualaratzia, eta horren inguruan eh, abiatzia jardunaldi eh, horiek. Ara, mm -hmm. ustartuz, kanpoko adituak eta eskual eh, idazle eta filosofo batzu. Mm Horean hor, azkenean, helburua da gogoetatzea, ez mintzatzea, mintzatzia, tekstu hori oinahitzat hartuz, ordean identitate nazionala, beraz, frantziarena ipatzen da hor, eta berezitasuna da martinik Bakarrek idatzitako tekstu bat dela. Orduan, esenditzen ote dira puntu haman komunak, ber uh, bizipenak uh, ote dira. Uh, eh, te... ba, puntu haman komuna izan daiteke... Eh, testortan agertzen dena, dena ara, identitatea ez dela legez definitzen al, ez dela gauza bat ara, mugatzen aldena, e, eh, beti bilaka den gauza bat dela, eta ara, e, lotzen dela edertasuna, asmakizuna, artearekin, eta ez ara, lege eta arauekin. Eta, ara, ezan behar da, lehen egunian, beraz, gaur den direla ezan duzun bezala sola horiek, identitatea eta Eduard Glissan eta Patrick Chamoazoren eh, konzeptu eh, batzueri buruz, eh, ala nola kreolizazioa, mundu mundializazioa, eta, mm, ara, eta joan ikusiko dugu, Martinika beste erri menderatua baita, ara zer, zertan, konzeptu horiek eh, duten eh, oi hartzun eh, guretzat. Gure mhm. mm. Ara, zein diren oien mugak, oien e, interesa guretzat. Mm. Eta hor, e, interesgarria dena ere justuki, nortasuna aipatzen delarik, Euskaldun gisa nortasuna aipatzen delarik, hizkuntza sartzen da ala ere, Euskara erdian sartzen dugu, Martinikan bergauza hote da. Agia da, Martinikan historioa bizikin hasia izan dutela eskolabotasunarekin, e, jatorria nolabait e, e, arai, i, izartua dute, do zapartatua dute, e, jatorri anitza dute, eta orduan e, ikusi behar da ere Eduard Glissan eta idatzi dutela ere gehien bat, mm -hmm. e, eta orduan menturaz hizkuntza ez da... Ba, ez du eh, haientzat eh, guretzat eskorak duen eh, garantzia, benen hortaz ere hitz eginen dugu, badira etorriko diren ogoi bat martinikaren artian kreoleraz eta bizikiuntza ari denak, direnak eta irakurtuko ditugun zatiak ere, testoren zatiak ere hiru hizkuntzetan eginen dugu, eta ara izanen da solas gehi bat. Mm Solas gehi bat, eta ordean ogei bat martinikaren ziren? Bai, Eh, eta horiek dira Parisko eh, Lekol Bele eh, dantza eskolako dantzari eta musikariak. Eta hori izanen da gehien bat bigarren eguneko biharko gaia, mhm. da trukak eta dantzaren inguruan. Habe, ah, ipatuko dugu laster. Katisa Dolore, ranbezala gau jabiatzen dira baigorin, Euskal Herriko Unibertsitate Herrikoiak antolatzen dituen jardunaldiak, hizkuntza menderatzaile eta gutitun arteko harremanaz besteak beste aritzeko, katisa dolare gure gomitarekin aipatzen asigira, hor lehen partean, paretak erortzean identitate nazionala legez kanpo galderazko ikura, hau da beraz oinarria jardunaldi zat, liburu hau edo tekstu hau, eta berdin ala ere katisa ez dugu aipatzen dugu Euskal Herriko eh, Unibertsitate errikoia, unibertsitate errikoia, eh, baina zer da unibertsitate errikoi bat, eh, hori uh, ezpaita mm. emengo konzeptu bat bakarrik? Ez, o, unibertsitate errikoiak badira pixkat denetan eh, frantzian, Elkarteak dira eta helburutzat daukate uztartzea adituen adituek eh, eh, dakitena eta jende soil bainan eh, bere gixan gisan adituak dakiena ere bai. Mhm. Ara, mm. zubia egitia akademiak daukan ezagutza eta jende soilak daukanaren artian. Mm Hori da, azkenan uh, pixka bat beldurriten aldu, unibertsitate hitzak uh, batzuentzat ba, zerbait ezagutzen dutena, uh, filosofo batzu entzutea eta filosofo batzuekin mintzatzeak behar bada ez du... beldur bat aldu ere? Bai, baina ez da, ara, prizeski errikoia uh, eh, itza biziki importantea da, uh, jardunaldiak beti eh, parte hartzaileak baitira eta edo nork itza hartzen aldu, nahi dut nizkuntzan, eh, funtsian, mm. eta eh, ara parte hartu filosofoekin eh, betan, ara ez da kodifikatua do arautua uh, uh, universitate akademiekoan bezala. Mm, ez da filosofoen arteko gogoetaldi bat, bakarrik so egiten duzuna. Ez hori da, elburua hori da, eh, ara, jende guziari idekitzia, eta nox nahi urbilzen alda, eta nox nahi hartzen aldo. -hmm. Odan, uh, ehm, eta testu bat, eh, da, abia puntu jardunaldietan, erreiten ginoen bezala lehen, uh, baina niduriz, uh, ez da, ez dute denek komprenitzen berak uh, idatzitakoa, ez da, hori irakurtzen duen uh, artikulu batan, Gil Jovanek zion, ez dela ulertu behar nahasket taren edo melting taren urratze bat eh, bezala eh, tekstu hori nola ikusten duzu? Hala, orduan, duan eh, tekstu hori irakurri behar da edo filosofia ezagutu eh, eta ara obeki, eta bon, ni ez naiz e, eh, glizanen eh, aditua, baina ulertu dutana da e, kreolizazioa, ez dela azaleko konsektu bat, zuke janduzun bezala melting potaren horatzea, denak nahas mahas, baina e, mundu idekiuntan eta migrazioen eraginez eta sortzen diren izkuntz, izkuntza nahasketak edo ustartziak eh, onartzia eta eh, jende ahemanak eh, zainduz, paretarik eraiki gabe uh, gure inguruan, ara, aintzina jotzia. Mhm. Ara. Konzeptu bat, eh, azkenean, piskatola egiten du, ba, ez dela biziki argi, behinan gero eramaiten duzularik uh, Euskal Egira, dibidez, Euskararen lekua, eta hor eh, paretak aipatzen nirelarik, eh, behar bat denak ez dira ados izanen ere. Haba ah, hori da helburu, asol astatzia, prezeski... Eh, saiatu gira, eh, pixka bat, eh, ara, jende desberdina eh, gomitatzia, ez, ez ginen nahi, ahalaz, ara, esfora saldi bideratuak izan daitezen, edo tesi bakarrekoak, ara, agian ez dira ados izanen, <laughs> eta agian jakinen dute elgarren artean solastatzen. Mm. Ara. Ez da bai da, azkenean hori da <laughs> ideia. Atxalde untan abiatzen da, iruak eterditan uh, eh, bon, eh, Jovan Gilek beraz uh, aurkeztuko du justuki tekstu famatu hori, eta notik John Sarasua izango da kooperazio linguistikoa aipatzeko? Ara, garabide elkartearen lana aipatuko du eta galdera izanen da zer lotura edo zer desberdintasun baote den kriolizazioa konzeptua eta kooperazio lindiguistikoaren uh, eh, artean. Ko, garabideren lana aztekit eh, badakizun, da uh, eh, uh, aztertzia pixka bat uh, batez ere uh, uh, baita afrikan ere, uh, jendiak nola egiten duen uh, berreskuratzeko bere hizkuntza mhm. eta ara, parekatzia pixka bat eskolegian egiten denarekin, Ara, eta zer, eh, zer, zer eh, nola ulartzen alden edo argizanen eh, filosofia, izkuntza berreskuratzea arekin. Mm. eta ondotik ez da bai beraz izango da parte hartzaile dezberdinekin, Jon Txarasua, Itxaro Borda, Lucien Txezareta eta Beniat uh, Asiari. Eta da, ipatzen dugu glizan, bere kontzeptua, bere gogoeta, nor, zen glisan, eh, zen du ah. baita berriki? Glisan, eh, Martinikako gizon bada, hastapenean eh, politikoki bizikien gaiatua, independentista, Eh, eta ara, goi mailako filosofoa bihurtu dena e, ara, hartian eta respetatua eta bere konzeptuak eh, ara, mundu guziko filosofoen artean ezagunak dira eta Patrick Chamoazo bere disipulua da, e, disipulua sumitua eta ara, Euh, compassionné Patrick Chamoiseau qui dati du Garibat, euh, écrire un pays dominé, mm -hmm. voilà, osoki <laughs> bichi ez da hori bitxi zaigu, baina euh, galdera bat izanen da, bai Eh, Martinik Arrei eta Jovan Gil filosofo adituari diberaz Gil ez duga orkestu Pari Huit Universitateko uh, filosofoa da eta uh, eh, Le Periferik Fou Parle kolektibuko kide ere bai mm. Disiplua eta hola da, <laughs> filosofia munduan badira batzuk uh, baituztenak ideiak eta notiek segitzen ituztenak eta eramaiten ituztenak eta Bai, arab, oran glisanta chamoazok nahi izan dute ere uh, urbil gelditu eh, ara, lan egin e, jende soilak bezala eta ara, abiatu beren esperientzia personaletik eta ara, jende sumetik urbil gelditu. Mm. ipatzen alko da, right. E, bai. bereziki egun. Eta gaiten ziren bezala, nintzen esgarria da, tekstu bat, frantzesez idatzia izana eta idaztea genera, justuki dominatuaren posizioan, baina Izkuntzaren garantzia hor... Eh... Galdezkatzen dutena beti da beren eh, erri tartasuna, eh, mm. eta mundu tartasuna inarteko lotura. Ara, eh, be, bideratzen eh, duen, eh, duten prinsipuek eh, eh ezote mm, dute kontra esanik beren mundu tartasunarekin. Eh, mm. Hori hori da beren filosofiaren uh, oinarrian. Mm. Boazkinan, hor, eh, iritziak kontra kontraiarriko dira, uh, badirudi behintzat ikusirik mundik abiatzen den filosofia hor. Hori gaurko, bihar ala ere berdin aipatzen dugu, uh, itzulpen gintza ere aipatuko dela, tekstuan itzulpen gintza, hor uh, justuki glizan eta samuazoren tekstua euskaratua izan da, uh, naski somaitila beteren buruan ere uh, paperean irakurtzen alko dena, bereskuratzen alko dena. Hori uh, da, diartunaldi aldi gutxi horietan uh, agertuko diren eh, gogoetak eta eh, publikatuko ditugu uh, eskorazko bertsuaren eranskin gisa, ara, sektateka argitaletxian. Mm. Odan, bihar atxaldean uh, itxaro bordak abiatuko du, azkenean eguna, iruontan uh, itzulpen gintza, uh, bakke akta bat tituluarekin. nur, zer da hori deia, itzulpen gintzaren beharra eta ezinbestea? Uh... Eh? Ara, testuan, esamuaz eh, eta glizanen testuan, aipatzen da, hizkuntzen arteko eh, adiskidetasuna hori biarlitekela eh, mm. ideal bat, eta pentsatzen dut, itxarro borda uh, ari hortaik uh, ariko dela, gero eh, ez dakita intzinetik uh, zer eganen duen, baina ara, aipatuko baititugu hizkuntza desberdinak eta bon, iztulpen gintzak badu bere tokia, gehi gisa, eta hori du aipatuko ara, mm. hizkuntzak ez direla bat bertzen kontra diarri bihar, Eh, ara, bon, politika bestek da, benen hizkuntza berak, mm. eta ara, Zeinetan emaiten diren ere hizkuntzen laguntasunak Euskara eta Frantsesa berren einean eh, emaiteak adibidez gure kasuan. Eh, Ara, Zapaldua eta zapaltzailearen artean. Hori da, bai, bai, bai. Mm. Mm. Bo, e, horiek uh, programa guzia dena den uh, Euskal Herriko Unibertsitate bai. Herriko jaren uh, webgunean atsemanen duzie. Uh, dantza ipatu dugu bihitzaz lehen, uh, ala ere importantea da hemen, ez da bakarrik dantza, uh, gibelean den historia ere aipatuko baita. Ala, ez dugu hainitza ipatu, aipatu dugu filosofia eta hainitz, benen hori sorasaldiak gehien bat egun izanen dira eta bihar eh, eh, dantzak izanen du bere toki guzia, erran bezala ogoi bat e, martinikar dantzari eta musikari etoriko dira eta mm, Juan Antonio Urbelz mm. dantzari eta ikerlari famatua ere bai eta sorasaldi bat izanen da gialaburra e, dantzat eta errikoitar sunaren uh, inguruan, eta ondotik eh, izanen da Martinikako bele dantza demonstrazioa, eta taliera ere bai, eta ango musikatresnen uh, eh, ikasteko, fe, deskubritzeko taliera ere bai. dantzarekiko, ganduzu... Eh, Juan Antonio Urbelz koregrafo famatua, uh, eh, intezgarria da, horretoriko da, ala ere bere uh, tesia batekin, mutxikoetaz, <laughs> lehen erramata bat, mutxikoen jatorriaz, zintzen jakinan, menan insektu eri lutuak litaizke? Ara, ba, Juan Antonio Urbelzek aztertu du... Uh, Euh, adi, bereziki uh, mutxikoak dantza errikoien funtsa eta uh, bere ustez uh, ez da itzuri ez da heldu uh, mutikoa hitzetik baizik eta uh, laborantza mundutik eta uh, batez ere urratsek uh, balukete lotura uh, intsektoekin ojan berak aipatuko dauku gehiago ara ideia da uh, ikustia nola dantzak uh, toki guzia duen uh, uh, gure hortasunean, eh, mm. eta martinikaren Hortasunian ere bai, ango dantzak anitz lotuak baitira eh, esklabo eh, munduari. Mm. Ara, ba dituzte dantzak, arte martiala idurikoak, e, ara, e, esklabo zirenean dantzatzen zituztenak ikasteko e, beren burua defendiatzen. Mm. Hizkuntza ipatu dugu uh, bazter guzietan, hizkuntza konzeptu eta ba, baina zi eginen dira jardunaldi horiek. Ambistan ah, dena... Eh, eh, zara, uh, uh, iskuntza guziak uh, izanen dira eta uh, itzulpen gintza segurtatua izanen da, beraz mintzatzen alko da uh, eskuaraz, uh, franxexez, uh, ere bai, berek itzultzen alko dute. Ah, ba, egunero jateko edateko, liburutegi, uh, gaur eta bihar, bai gorin, nun? Biletxian. Ados. Ara. Eta, ara, deneri idekia dena eta ugirik. Deneri idekia dena, ara, ez da beldurtu biar eh, aipatzen ditugu ditugulaik konzeptu eta eh, filosofia eta ara, parte hartzailea eta errikoia izanen da. Antziduga aipatzia sarri atxian izanen den eh, zinemaldia, nortasuna eta bilakaera filma erakutsi izanen da, eta ondotik ez da bai ara. Hore Bai. Ebe untsa, katisa dolare, baigorin gini itzordua biletxean, sari atxaldeko iruetatik aintzina, biar berten horretik abiatzen da eguna. Mileskar, gurekin egonik? Ah, Mileskar